Jaizkibel bost mairu baratza, arrespila edo kromletxa aurkeztu dute ostiralean Jaizkibeleko paradore zaharretik hurbil, aztarna eta eraikin historikoz betea dagoen ondarribian, erromatarren garaiaren aurrekoa den monumentua edo hilerria da arantza dizientzia elkarteak aurkitu, ikertu eta berritu duena. Duela bi eta iru mila urte artekoa dela kalkulatzen dute, eta hildako bati omenez egindakoa dela jakina da. Badakite ere, inguruan alako bertze batzuk badirela, lurraren mugimenduek lurperatuta. Manu Zeberiok, arantzadi elkarteak buruturiko indusketaren zuzendariak, arrespila hauek zer ziren azaltzen digu. Hemen egiten zuten azan, e, e, bada, ordun hartzen zituzten... E, e, erretzen zituzten e, hildakoak, e, honetan ba, hildako bat, beste toki baten erretzen zuten, eta hortik e, lortutako ba, errautsak e, hemen erdian botatzen zituzten. Bai? Askotan egiten zuten azan e, hil ganbara bat, e, harriz egindako mm, kutsa bat, e, eta barruan sartzen zituzten ba, gorpuzkiak. Bai? Gero, ingurutik ikusten duguna da, e, harriz egindako zirkulo bat. Bai? Baina kasu honetan, kasu honetan, eh, arkeologiko eh, eh induzket arkeologikoan ikusi duguna izan izan da, ba, ba arkitekturaren aldetik oso garrantzitsua dela, eh? nahiko interesgarria dela. Giza itxura dakate eta bata bestearen aurrean eh, daude jarritak e, guk egin duguna izan da, ba, industu, e, informazio guzti hori lortu, eta gero e, berreskuratu dugu, bale? Porque hemen oain zutik ikusten dien harri guzti hauek, ba, botatak zeuden, elurrean botatak zeuden. E, bere garaian ba, sakeatu zuten eta e, ba, harri guztiak jatorrizko tokitik kanpo daude. Ba, zeuden, e, oain berreskuratu dugu. Jaizkibeleko paradoretik hurbil, dorren ibilbidean kokatzen da, arrespila hau. Santiagoko bide betean, autokarabana ugarik gaua pasatzen duten ingurune batean, halako aurkikuntza historikoak laguntzea eta jaizkibel babestea eskutik joan behar direla aipatu du hortzi alonsok, ondarribiko kulturzinegotziak. Ez dakit, konsiente garen edo ez, eta zer daukagun ez? Ze manuko zondo esan duen bezala, ze altxorra daukagun, lehen esan bezala lur azpian oraindik zer egon daiteken, Eta guk esan behar daukaguna da, eta argi daukaguna da, udaletxetikan, e, eh, herrian daukagun mendi nagusia Jaizkibel mendia babestu behar degula, hainbat arlo desberdinetan eh ematen dugu Kristo ematen digu, mendi honek, eh? eta oraingo hontan eta e, arkeologikoki arlo arkeologikoa begiratuz ikusten ari gera ze nolabaiteko ze potentzialitate daukagun dokumentatua dagona eta ez dagoena. Orduan E, Udaletik nabarmendu nahi dugun mesua eta guraldetik ondarriko dalak argi dauka e, lanean jarraituko dugula bai e, eh, olako lanak e, eh, albidetzen eta orokorrean jaizkibel mendiak behar duen babes, e, babesa eukidezan. Eta hain zuzen ere, mairu baratza hau ez da inguruko bakarra. Igerri funtzioa izanki, honen ondoan gehiago ere bazirela badakite arantzadikoek, eta urrengo pausua horiek ere lurpetik agertaraztea nahi luketela dio Manu Zeberiok. Gustatuko litzaigoke, beste hemen inguru honetan aurkitzen dien beste, beste egitura batzuk ikertzea, bale? e, hemen oain ez da ezer ikusten, hemen gertatzen zen bezala, eh, ez da ezer ikusten, baina ba, hemen azaltzen dien egituraren arkitektura ba, oso, nabarmena da. Vale? Eta badakigu, eh, inguruan, ba, horrelako harriak azaltzen diela. Igual ez dira inaltuak, beste modu batean egindakoak, baina jarritakoak, baina, baina badaude, badaude hemen inguru honetan beste horrelak antzeko egiturak, eh, e, harri egindakoak. Hondarribiko monumentu historikoen ibilaldian geltoki berri bat gehitu da beraz. Jaizkibeleko paradore zaharretik bera jarraituz, 5 minutuko ibilaldi motzean 2000 urte egin daiteke